для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Колькі ў любога чалавека, асабліва з тых, хто на кіруючай рабоце, такога, к чаму можна пры ахвоце прычапіцца. Так думалася апейку. Прычапіцца, крыва растолкаваць, перавярнуць усё да гары нагамі, І калі такое могуць зрабіць з чалавекам, які адданасць сваю даказаў даўно і ясна, то то як жа тым, у каго такіх доказаў няма? У каго звычайная біяграфія, то яшчэ і пляма якая, брат кулак ці яшчэ які чорт. Лупіць за пляча, канешне, лягчэй, чым развязваць і разбірацца лупіць за плячае яно і больш надзейна само по сабе видно рэч прынцыповая але ж сячы за пляча добра было калі конь імчаў цябе насустрач ворагу яўнаму ворагу тады калі не было як разбірацца калі трэба было дзейнічаць адразу сячы гэта неабходнае у вайну супраць яўнага ворага Але як сячы тут, дзе наступаюць не ланцуг на ланцуг, дзе свой і вораг разам, дзе добрае злое пераблыталася, сплялося, дзе лёгка секануць шаблей, не толькі па ворагу, але па сваім. Чаму ж іншыя гатовы секануць па табе толькі за тое, што ты хочаш разабрацца перад тым, як узняць сваю шаблю? Што ты хочаш, перш чым рашыць, разблытаць, разгледзець таго, хто перад табой. Пільнасць. Пільнасць якраз і павінна быць зліта з уважнасцю, з імкненнем разабрацца ва ўсім добра. Апейка успомніў, што казаў белы пра Бухімовіча і падумаў, не памыліўся белы. Такі Бухімовічы і праўда можа быць як правакатар са сваёй яўнай архіпільнасцю і тайным кар'ерызмам. Што калі такія бухімовічы ды да галенчыкі пры галасістасці ды нахабстве возьмуць сілу? калі ні адзін ні два такія пры цяперашніх акалічнасцях возьмуць сілу чаго яны наробяць са сваёй архіпільнасцю пры такім парадку калі вольна будзе нападаць на кожнага хто хоча разабрацца выключаць тых хто намерыць заступацца калі даць волю такім каму хочацца для справы вядома надзвычайных мер надзвычайных правоў, каму не терпіцца секануць з-за пляча, калі моўчкі дазваляць награваць страсці. Апейка падумаў, што такія людзі і такія тэндэнцыі, калі іх не стрымаць, зробяць нетрывалым становішча, любога чалавека. І апейка тут жа запярэчыў сабе, што тэндэнцыя гэта жыве толькі таму, што пакуль мала праявілася, не заўважылі, як трэба шкоду яе. А калі ж толькі праявяцца, ёй дадуць бой, прышчэмяць як гадзюку, што ўпаўзла ў дом. Яму верылася, што гэта ўсё да пары, што прыйдзе пара і недалёкая, а з усім гэтым разбяруцца як трэба. Чаго ты хочаш, спрачаўся ён з сабою цвярозы і разважны, Ка проста было ўсё, не будзе проста, складана будзе ўсё, бо складаны час. Ворог не той, што ў грамадзянскую, не тымі метадамі дзейнічае, асцярожна з-падцяжка, затоена пад другам і скіруецца і усміхаецца, як друг не ўсякага адразу раскусіш, але ж трэба выкрыць, абяшкодзіць, каб не ўсадзіў нож у спіну табе ж. Таму трэба пільнасць і надзвычайная пільнасць. І нічога не зробіш, іншы раз яна будзе перарастаць у падазронасць і лагоды далікацтва не будзе барацьба не спрыяе далікацтву барацьба ёсць барацьба барацьба патрабуе рашучасці робіць жорсткім гэта непазбежна нельга зваць да лагоднасці гэта аслабляе ў барацьбе і гэта пры барацьбе проста немагчыма трэба быць цвёрдым рашучым напагатове заўсёды такі закон барацьбы але у ты добра ведаеш гэта. Ніхто іншы ў апейку і згаджаўся з першымі і спрачаўся. Ведаю, але той жа закон барацьбы кажа: адзін у полі не воін, помні, што побач плячо друга. Памагай таварышу, ён паможа табе, толькі з таварышамі ты дужы, ты баец. Уся соль у простай ісціне разбираться, кто друг, а кто ворог. Берагчи друга, нишчить ворога. Такая простая у думках и такая непростая у житти истина. Где ворога можно полечить за друга, а друга за ворога. Пильность, уважливость, суд, сур'ёзны, справядливы, один закон, абавязковы для кожнага толькі факты, бясспрэчныя факты. Помніць гэта заўсёды. Так усё можна давесці да абсурду, да шкоды, згадзіўся ён, успомніўшы алесевы словы. Ва ўсім, праўда, патрэбна пачуццё меры пачуццё рэальнасці. Успомніўшы Алеся зноў, апейка думаў ужо толькі пра яго. Перабіраючы гаворку, апейка чуў цяпер неадступнае нездавальненне сабой. І ён не зрабіў усяго, каб правільна накіраваць хлопца. Дзіўна ён, вопытны чалавек, у гаворцы з хлопцам часта не знаходзіў патрэбных слоў. Зялёны хлопец сваімі гарачымі думкамі часта нібы адольваў яго старэйшага і вопытнага. Усё таму, мабыць, што ён апейка аказаўся не гатовым да такой гаворкі. Мала ведаў, стаў як бы вучнем. Узяло трывожнае бацькоўскае, каб не надламала гэта ўсё хлопца. Мы што, мы старыя ваўкі, тоўстая скура нас цяжэй збіць, а яму як кволаму парастку, ды яшчэ з чуласці яго. Апека падумаў, што трэба зрабіць усё, каб памагчы хлопцу і выратаваць яго. Засынаючы ўжо, убачыў апошні раз, як на сцяне коса паплыло святло з плошчы. Паплыло і прапала. Чым далей адыходзіў той дзень, калі ўпершыню пайшла па куранях чутка пра перарэзку зямлі, тым больш рэдкімі і спакайнейшымі станавіліся гаворкі пра яе. Можна сказаць, што тыя, якія не асабліва трывожыліся, пачуўшы пра перарэзку, цяпер яе за клопатамі зусім амаль не згадвалі. Іншыя, каго перарэзка палохала, не Цяпер думалі пра яе без ранейшага страху. Усё больш прызвычайваліся да надзеі, што нічога такога не будзе, што ўсё абыдзецца адным спалохам. Як нядобры напамінак, што бяда не мінула, даходзілі распоры з Меканорава і іншых калгаснікаў размовы, што перадзел, або, як Меканор казаў, землеўпарадкаванне, рана ці позна будзе абавязкова. Тады трывога зноў находзіла на многія куранюўскія двары, нанаву уздымала прыціхлыя ўжо гаворкі пра зямлю, пра справядлівасць, пра міканоравы падкопы. Але праходзіў дзень другі і ўсё цвярдзей пераконвалі, супакоівалі адзін аднаго, што міканор проста страшыць, каб ахвотней ішлі ў калгас і што міканору таксама не ўсё можна. Няма казалі такога закону, так што няхай не пужае, усё роўна не даб'ецца ён свайго. І праўда, час нібы падмацоўваў гэтыя надзеі. Дні ішлі, ды ішлі, а каморніка не было. калі ўжо амаль звыклыя, што ніякага перадзелу не будзе, каморнік паявіўся. Меканур вёз яго сярод дня, і з выгана з двароў з вокон багата хто з куранёўца убачыў, як спусціўшы ногі з драбінак, ківаўся ў меканоравых калёсах па гарадскому апрануты хлопец перад міканорам стаяла, заўважылі нейкая зеленаватая скрынка, ляжала штосьці ў чахле і было яшчэ штосьці, чаго не разабралі, але і без таго ўсім было відаць, на калёсах везлі нейкае важнае абсталяванне. Значыцца, чалавек ехаў на важную справу. Усім было хутка вядома, што міканор прывёз чалавека на свой двор і што ўсё абсталяванне памог занесці ў хату. Што чалавек і застаўся ў меканоравай хаце і будзе, мабыць, там жыць. І яшчэ да таго, як меканор сказаў, каго прывёз, па куранях пайшло здагадлівае. Каморніка прывезлі. Рэзаць зямлю будуць. прайшло паўз увагу куранёўцаў і тое, што трохі пазней перад абедам прыехаў да беканоры яшчэ адзін важны госць Гайліс, цяперашні старшыня сельсавета. Неўзабаве паабедаўшы, каморнік Меканор, Гайліс, Хоня і Алёша выйшлі з хаты, з угуменнем, дзе было не так граска падаліся ў поле. Куранёўцы, якім пашчасціла ўбачыць гэта з прыгуменняў ды агародаў, пераказвалі потым іншым, што ў поле за гумнамі каморнік, гайлісы і іншыя нейкі час стаялі і пра што сціраіліся. Як пра надзвычайную асаблівасць расказвалі тыя, хто бачыў, што ў каморніка бялела нейкая папера, да якой хіліліся і гайлісы і іншыя, расказвалі, што было відаць, як усе распораз падымалі галовы ад паперы і нібы шукалі штосьці у полі. З гэтага здагадлівыя куранёўцы выводзілі, што папера мела гэтая нейкае вельмі важнае значэнне для ўсёй справы. У ёй нібы значыўся нязнаны пакуль куранёўцам лёс. Ад загумення каморнік Гайліс Міканор Хоня і Алёша пра нешта гамонічы між сабою пайшлі паўз сяло да выгану, дзе тарчэлі голыя кроквы пустой без варот калгасаўскай канюшні. Канюшня сама было відаць іх не цікавіла. Міканор адно на момант затрымаў іх, сказаў, што сцяля ўсе амаль адразу ж пайшлі далей. Яны можна было здагадацца, падаліся да выгану таму, што паўз яго ішла сяла мукуцькая дарога. Гэтай дарогай усе чацвёры і пайшлі ў поле, пакуль не сталі зноў разглядваючы паперу, якую выняў сумкі на баку каморнік. Калі каморніск схаваў паперу, збочылі з дарогі, пайшлі полем на прасткі праз палосы, дайшлі ледні да самага церамоскага лесу ад церамоскага лесу, што чарнеў ужо голы, але нават цяпер густы сваімі зараснікамі, ад чорнага мокрага і панурага балацянага гушчару павярнулі крута улево, зноў праз палосы на прасткі, і можна было здагадацца, паказвалі каморніку, якая яна куранёўская зямля, то рабая, у белых чорных плямах, то зусім чорная, балотная каля церамоскага лесу. Каля мяжы бяскрайніх балот, што пачыналіся ў лесе, то ўсё больш жоўтае, больш пясчанае, па меры таго, як балота і мокры лес адыходзілі далей. Недалёкі збоку лес проста на вачах мяняўся. Усё больш і больш зелянелі сосны, якія неўзабаве ішлі аднастайным і дружным аборам. І проста на вачах мяняліся і поле, ці даўно было рабое з жоўтымі плямамі, а вось ужо адзін бураваты жоўты, прыбіты асеннімі дажджамі россып. Неахвотна рэдка бярэцца трава. На пожні відаць, якая няшчодрая тут зямля. Пожня рэдкая, сцяблінкі тонкія, кволыя, чэзлыя, каляіна дарогі, што ідзе тут, у сасняк на луху мокуць, глыбокая, сыпучая, полная пяску. Травы абапал мала, и яна кволая. И дорога уся голая и сумная. Bye. Якутской дороги до Михалевской, да, Михали, самые бедные поли. Песок, песок. Только за Михалевской дорогой поле меняется. Песок пропадая, починается земля. Коли не вельми щедрая, то хоть такая, як при добрым дохляде, добрым гнаи и при добрым надворье отзячить, прокормить можа. Прокормить можа. І тут каморнікі і ўсе, хто былі з ім, таксама стаялі, разглядывалі паперу, план зямельных абшараў куранёў. Звяралі з тым, што бачылі сваімі вачыма. З аднаго боку быў блізка лес, цяпер ужо найбольш бярозавы, самы прыгожы ў куранях лес. А з другога недалёка віднеліся цёмныя гарбатыя куранёўскія гумны, платы, там-сям раскіданыя дрэвы, вузкія, цесныя, ахвяраваў цярплівым куранёўцам абшары усімагутны усявышні. За двума радамі куранёўскіх хат амаль адразу ж пачыналася балота. Нядоўгія гароды па той бок краем свайму лазілі у яго чорную гразь. Ніканор. І калі ішлі полем, і калі стаялі, аглядвалі поле, расказваў каморніку і Галюсу, дзе чые надзелы, як робіць зямля, як родзіць жыта, проса, авёс. Часам ён гаварыў пра таго ці іншага куранёўца, што за чалавек, як жыве, багата ці бедна, якім духам дыхае. Велікаваты, сатулаваты, міканор ступаў шырока і дужа, і на рабым пакляваным воспую твары ў дробных шэрых вачах пад рэдкімі ледзь прыкметнымі брывамі быў выраз рашучасці і цвёрдасці. Ён часта аглядваў поле і аглядаў не бесклапотна, але сабрана ўвесь час разважаючы сам сабе і вымяркоўваючы. Часам ён гаварыў і каморніку і гайлісу, дзе каму адвесці зямлі, які надзел загадзе як бы папярэджваў, каб не было выпадковасці несправядлівасці да некаторых бяднейшых. Ён, між іншым, прыгадаў і глушака і нібыта ігната і пракопа і рашуча заявіў, што гэтых трэба падрэзаць. Даволі ўжо сказаў, параскошывалі яны на багатай зямлі, якую нахапалі праўдай і няпраўдаю. Сказаў, што і васіля дзятла пасадзіць на месца не шкодзіла б. І калі Галя запярэчыў, што Васіля нельга крыўдзіць, сказаў, што і гэты па духу падобны да кулацкай нечасці. Меканур хут хмурна пашкадаваў, што мала людзей у калгасе, што і на той плошчы, якую адвядуць, не вельмі разгорнесся. От калі б утварыць хоць бы паўсяла, ды адвесці пад калгасы і тое, што каля цагельні, і вось гэтае поле таксама. Ён глядзеў на гэтае поле, нібы меркаваў ужо, што можна было тут зрабіць, калі яно было калгаснае. І ў тым, як ён глядзеў, што казаў, адчувалася, што ён, поўны нецярплівага разумення важнасці моманту, што ён без меры давольны, што момант гэтай нарэшце наступіў, што ён проста прагне дзейнічаць і што дзейнічаць гатоў смела і рашуча. Ah uh -huh. Гайлі здрабанаваты побач з міканорам. Стройны ў перацягнутым папругую шынялі ў зеленаватай фуражцы, увесь нейкі акуратны прамы таксама аглядваў поле і як было відаць на твары са зграбнымі строгімі рысамі, з блакітнымі яснымі вачыма таксама меркаваў пра важныя перамены, якія неўзабаве павінны быць і якіх багата ўжо будзе залежаць ад яго. Было відаць, што ён таксама разумее важнасць гэтага моманту. Недарма ж звычайна сухаваты, дзелавіты, ён трымаўся тут проста такі строга, як бы выглядам сваім паводзінамі паказваў, што ён не дапусціць ніякага самага дробнага адыходу ад закону. Па ўсіх правілах выканае абавязак, які належыць зрабіць яму на яго пасту, на яго паступ стрыманы ён гаварыў вельмі мала і кожнае слово яго было дакладным і кароткім можа быць ад гэтай яго строгасці іхоні і алёша ішлі сур'ёзна гаварылі толькі важнае як бы таксама паказваючы што яны ведаюць за што бяруцца і гатовы памагчы як толькі здолеюць Каморнік быў зусім малады хлопец, дробны, бялявы з мяккім беленькім пушком на шчаках, апрануты ў чорную зацяганую ватоўку з кепкай, якая таксама пабачыла ўсяго. У лапленых з наліплай гліною велікаватых ботах ён трываўся надзіва стала і упэўнена. Было відаць, што гэты хлопец звык быць сярод людзей, сярод незнаёмых, знаёмых і таксама сярод начальства. Толькі што паявіўшыся ў куранях, ён не трохі не бянтэжыўся, не выйшоў між даўніх звыклых знаёмых. Было відаць таксама, што ён звык да сваёй важнай ролі, да пачцівасці і ўвагі ад тых, да каго прывяла яго справа. У ім адчуваўся гонар, не толькі сваёй роляй, але і той незалежнасцю, якая давала гэтай яго роля, якую ён не раз паказваў. Ён з годнасцю слухаў, што казаў Гайлес. Ні разу не паспяшаўся згадзіцца, ён нібы пакідаў за сабой права падумаць і рашыць адпаведна сваім інструкцыям і свайму абавязку. З міканорам жа хлопец абыходзіўся яшчэ вальней. Не раз каморнік паказваў, што і слухаць не хоча непатрэбнае назольнае гаварэнне. Між лесам і сялом цераз палосы пакіравалі да лесніцкай дарогі, якая за полем знікала ў голым зарасніку, што атульваў не толькі даўно пабудаваную над міканоравым кіраўніцтвам грэблю. Ішлі проста на адружную купу асіны соснуў, што высіліся на цагельні – Дужа, нецярпліва крочачы побач з каморнікам, Міканор яшчэ зводдалек стаў тлумачыць, што тут па абодва бакі дарогі найлепшая куранёўская зямля. Куранёўскі чарназём, на якім уваткні сухую палку, а вырасце дрэва, масла, а не зямля. Адкідваючы ўсё неспакойным позіркам, Міканор сказаў каморніку, што гэта і ёсць тая зямля, якую вырашана выдзеліць калгасу. Каля цагельні каморнік зноў стаў, праверыў карту, адзначыў штосьці алоўкам, потым зноў пайшлі полем усцяж лесу, туды, дзе поле канчалася. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка лікапташок